Ba, ongi etorriak entzule gure gaurko kultura eta lonetara. Gaur, Donostiako irurogeita mezortzigarren musika amabostaldia interesatu gara, aste hontan aurkeztu baitute, aurtengoan izango den egitaragua. Agorrilaren batean hasi eta goita marra bitarte hauten, goita marregunez beraz, amabi zikloren baitan, laro, eta proposamen inguru luzatuko dituzte. Andoni Alonso, Donostiako musika amabostaldiko kudeak eta zuzendariak errandigunez. Amabostaldiaren, bueno, elbu helburua da musika klasikoa bere era guztietan eskaintzea, eskaintzea ez soilik eh, opera, eh kontzertu sinfonikoak, hau da kontzertu hondiak, erraldoiak, eta baina horrekin batera, ba bueno, aurrentzako gauzak, aurrentzako proposamen txikik, kaleko kontzertuak, pixkat E, musika klasikoa bere bertsio guztietan eskaintzea eta, eta zabaltzea. Alabada gaur Andoni Alonso Donostiako musika mabostaldiko kudeak eta zuzendariarekin mintzatuko gara Donostiako irurogeita mezortzigarren musika amabostaldiaz mintzatzeko. Ongi etorri guztiak. Aste hontan aurkeztu dute Donostiako 78garren musika amaustaldia. Aurten agorrilaren batean hasi eta 30a bitarte, 30 egunez beraz ama zikloren baitan 84 proposamen inguru luzatuko dituzte. Ba inguruko argibideak bilduko ditugu berehala Donostiako musika amaustaldiko kudeak eta zuzendaria baitugu gurekin. Andoni Alonso kaixo egunon. Egunon, egunon esan dugu, ea buztuan batean hasi eta goita marra bitarte luzatuko dela iruroita mazurtzigarren eh, edizioa, berrikuntza ugari, aurtengoan sartu dituzunak? Bueno, berrikuntza ugari, ja, lehenbizikoa, bat aipatzekotan, nik esango nuke e, berriro, aigeala, iaia, eun, itzordu zenbakiaren inguruan aritzen. E, Garai batian, ba, eun, e, zifra kopuru hori ja gainditzen genuen, aurten ez dugu gainditzen, baina berriro aia gerturatzen. Azken finean, amagostaldian, en, amagostaldiaren, bueno, helburua da, musika klasikoa bere era guztietan eskaintzea, eskaintzea ez soilik e, opera, eh, kontzertu sinfonikoak, hau da kontzertu hondiak, erraldoiak, eta baina horrekin batera ba, bueno, aurrentzako gauzak, aurren, aurrentzako proposamen txikik, kaleko kontzertuak, pixkat e, musika klasikoa bere, e, bueno, bere bertsio guztietan eskaintzea eta, eta zabatzea. Eh, musika amabostaldia ezagutzen ez duen horrentzat, eh, erranen dugu, hemen, irureita mezortzigarren edizioa ospatzen e, eh, duzuelarik aurten, nazioarte mailan ere izen hartu duen e, ba, festival bat ere badela ez da? Bai, bueno, mm, union tan gure donostiako musika amabostaldia, e, Espainiako estatu mailan da jaialdi zarrena, eta Europa, Europa maia zarrenetariko bat eh, ja badia urte asko eta sorionez ba, ba, gure aurre kontua eh, aukera eman digu eh, maia, bueno, altu bat mantentzeko aukera eman digu eta bueno, hortan jarraitzen dugu eta hortikan abiatuta ba, leno justu aipatzen nula eh, gure ba, eskaintza aberatza eta bere anistazuna eh, joku guzti hoiekin mantenduz, urtien zehar, eta, bueno, ba, aurten goari begira, inkluso ziklo berri bat gehitu dugu, hau da, Santelmo Museoan eskeniko deuna, eta inkluso aurrentzako e, bueno, e, zabaldu dugu. E, bakarrik donostian, baizik eta e, Gipuzkoako beste zenbait herrita proposamen, zenbait proposamen eramanean esan duzu musika klasikoari zuzendutako festival hontan ate ezberdinak irekitzen dituzuela, ezta? Eh, ohiko sail paraleloak eskaineko dituzue beraz, zaintzinako musika, musika garaikidea, organoa, interprete gazteak, 15 taldi ibiltaria eta aurren eguna aipatu duzuna, e, ibiltariaren baitan errana dugu, e, Donostian badira itzordu gehientsuenak, karatago ere joaten zaretela eta iparraldean ere aurten e, itzorduzun baitzu izango ditugu. Bai, noski, e, guretzat, ama hostaldian, e, musika itzaki edo ama hostaldi ibiltari honek e, badu, bueno, badu pixu berezia gure egitarrauan. Azken finean, ba, ulertzen degulako, ba, bueno, ba, ama hostaldia ez dala bakarrik donostiarren zat, eta, ba, bueno, inguruko e, e, errieta eramaten degula, eta, kasu hontan, zuk aipatzen zenu moduan, iparralde e, iparralden ere baditugu, baditugu guri uritzorduak. Azken urtetan, mm, zenpere izan dugu referentzia, e, baina aurten e, zenpere ez gain e, baionara ere juteko asmoa dugu, hain zuzen, badakagu e, baionako sinagogan ja itzordu bat, e, itxita eta iparralde, beraz iparraldeen e, aurtengoari begira hiru hiru kontzertu hiru kontzertu ditugu e, eh lenbizikoa izango da bustuaren bostean, kaso e, la, la remembranza taldearen eskutik eta e, hau senpereko larreko aretoan e, izango da gero ja aurrerago a bustoaren 13 E, Carmina Burana obra e, ezaguna e, eskeniko dugu Senpereko Elizan, San Pierre Elizan, eta bertan Landar landarbaso abez ba-, batza izango dugu protagonista orfen obra eskeniz. Eta bukatzeko, aurtengo iparraldeen izango dugu ibilbidea, bukatzeko baionara jungo gea... kasu hontan, baionako sinago gara, abuztuaren, hogeita sortzian kasu hontan e, eh, protagonistak e, Cincinnati orkestrako e, sei musikari izango dira e, sei kote bat izango dugu bertan sinagoan ba, obra ezberdinak eskeniz eh? gambera musika eskeniz due passi da quella puoi gir zinzinatikoa esan duzu, em, esan dugu ere bai, ba, laro malau proposamen inguru urbilduko dituzuela, programa zabala, batzuk azpimarratzearen eta berrikuntzei begira aurten opera antzestua, e, eh, duzue, e, irakurri dut e, Mozarten e, Figaroren esteiak, ez? E, ekarriko duzuela aurtengo ama Bai, bai, e, iaz, zoritzarrez, bueno, aurre kontua, zala eta etzala e, aukerik e, ez genu neuki e, operantzestua programatzeko, baina aurten bueno, ba, aurrekontuak indu gora pixkat, eta zorionez e, operantzestua berreskuratzen dugu. Kaso hontan, zukaipatzen zenun mozarten obra, obrarekin, eta guretzat e, erronka ondila da. Zaskenian opera planetan. O op, e, opera da musika klasikoaren munduan ba, proposamen garestiena, nola baita esan da, A, ekoizpena, artistak, e, jantziak, mm, atretzo, oso bueno, mm, ba, eskaintza e, oso, oso interesgarria, oso aberatsa, eta beti demanda hundia dakana, baina era berean e, ba, oso, oso, oso da, ez? Martxan jartzea opera bat. Baina Sorionez aurten berreskuratzen dugu eta abuztuaren amairuan eta 15ean kursal elkargunean ba, bueno, ba, mozarten obra eskainiko dugu. Ba, ba, opera antzezua beraz eh, izango eguna urten, eh, azpimarratzeko ere bada nazioarteko hiru orkestrek e, debuta egingo dutela urtengo musika ama bostaldian. Bai, urtero baditugu zenbait orkestra ja ezaguna bianak, gure publikoak entzun dituna, baina beti orkestra berrien zai dago publikoan nola baitez, ezagutzeko orkestra berriak, e, musikari berrik, obrak <laughs> batzutan bai bez, este batzutan ezain beste, baina, bueno, hai, orduan, eta eh, baina, ah, guari begira, e, ba, Londresetik, bueno, e, BBC Filarmonik etorrikoa, eh, Luxemburgotik, bertako orkestra filarmonikoa, eta estatu batuetatik e, Zinzinatiko orkestra kasu hontan zinzinatik eh, ematen digu aukera berriro gurian e, musika estatu batuetako orkestra bat entzuteko mm, parada. E, eh, oi urte pasea ebia o, ba, handikan ez degula ekartzen orkestra bat, baina aurten, bueno, aurten ez opera antzesto bakarri, baizik eta estatu batuetako orkestra bat ere gurian dugu. Ba, egitaragoan berri izateko baduzu egune bat, e, banuke azken galdera bat ere esan duzu aurren e, egunakari edo aurrei begira egitaragoa aurten eh, indartu egin duzuela, e, beti ere importanta baita aurrengana e, iristea musika klasikoa aurrek ezbaitute baitute mai edo erronka importanta da zuentzako? E, momentu honetan, une honetan, publiko berrien e, erronka e, nik esango nuke eh, dala musika mozaldiak e, mai gainean duen erronka handiena e, dela. E, Konta nuk da, musika klasikoaren inguruan e, badaude topiko batzuk, e, bueno, bizirik daudenak, eta bueno, ta egia esan baita ere, egia erianak, eta da publiko elduaren zat, egindako eh, edukin bat dela edo e, proposamena diala. Eta bueno, gurian bai ikusten dugu, e, publiko edadetua dela, e, urte askotakoa, baina e, eraberean ulertzen dugu musika klasikoa ez dela bakarrik aientzat. E, ulertzen dugu musika klasikoa e, denontzat dela eta e, horrek aukera ematen digu Eh, beste nolako beste nolako eskaintzak eh, martxan jartzeko eta eh, hortikan abiatuta dator horrentzako sortzen dugun programazioa alde batetik horren eguna Victoria Eugenian ba bueno emanaldi eh handi batekin e, baina hortik ah, hortik horren or, zain ba ditugu beste zenbait proposamen e, umen, bueno, aurren neurrirako einda daudenak. Eta hola, hola ba, ba, badaude kantu kontari batzuk, e, badaude tailerrak, e, nola bait, e, musika klasikoaren inguruan dauden e, aurre iritziak e, pixkat e, apurtzen juteko. Ez? Ba, ateak ireki eta publiko berri horiek e, erakartzeko e, modu bat. Ba, oraindik eh, denbora bada, ea buztuan hasiko baita, Donostiako iruruita mezortzi garren eh, musika mabostaldia. Eh, denbora bada, egitaraguan berri izateko agian, gomendagarria da gaurdanik e, ba ikustea zer dagoen, gaurdanik danik ere sarrerak saltzen hasiko baitzarete? Ba, interesa <laughs> interesadakanari gomendatzen diogu, ja gaur bertan, ja, ba, bueno, ba, web horrian sartzea, eta, ba, bueno, pixka eta harakatzen jutea programazioan, zer du, zer da interesgarria berarentzat, zerrez, e, sarrerak lortzeko. E, egia esan, e, abuztuari begira, doa indikan denbora ba, gelditzen bada, Eh, baina e, zenbait eh, kontzertutako ba bueno e, muitzen ez dana gero arazoak ikitzeko era izango Beti ere publiko anitz biltzen baita ama bostaldian arrakasta izaten duzu urtero e, Sorionez e, publiko fidela dakagu eta sorionez e, publikoaren erantzuna hondilla izaten da e, bai kontzertu handitan, hau da, ba, kursal kargunean, e, eskaintzen dienak, eta baita ere, e, ba, bueno, beste kontzertu txikiagotan, edo elizatan eskaintzen dienak, edo areto e, txikiagotan eskaintzen ditugunak. E, Orduan, pixkat hori e, kontuen eukita, e, benetan interesadakana, interesadakana gomendatzen diogu, ba, bueno, ba, sarrera kellen baileen eskuratzeko edo behintzat e, e, argi eukitzeko zintzu bere gustoko kontzertuak e, kontzertu horiek ba, bueno, ba, ja, ba, sarrera ba e, nola baite eskure eukitzeko. Ba, oso ongi, e, webgunea aipatuko dugu bebikoitzeroaldiz.quinzenamusical.eus Ba, Andoni Alonso guztionekin geratzen gara eskerrik asko gure deia hartizena. Ba, eskerrik asko zuei, eta, bueno, ba, e, abustuaren batetik, e, hemen ateak zabali ditugu, e, zuentzat. Ba, mi esker, gerarte. Ba, gerarte. Gerarte. Bauntan buratzen dugu gure gaurko emankizuna, Carmeneko beste pieza bat entzungo dugu jaldi honetan gure emankizunaren bururatzeko, Carmen Lana, Victor Ullate baletaren eskutik ikusi izango baitugu, eabuztuaren batean, iluntzeko zortzietan, kursal auditorioan. Begiratu berri bat ematen diote bizeten klasikoari, hogeita bat garren mendeko karmen batekin, eta hala bada, ba, ikusgai izango duzu erran bezala abuztuaren batean, oraindik denbora bada, baina erran bezala esartzeak eh, dagoeneko, salmentan dira beraz esetasunentzat, errepikatuko dugu www.kintzenamusikal.eus webgunera jo dezakezula. Ba besterik ez nire aldetik, nahi duzen hartentzule, Aio... Fide Bat algunos gara, egun osoan deika Kultur alea.